A sljedeće pitanje nam stiže iz Sarajeva i u pitanju stoji da li žena u hajzu može učiti ajtil kursiju, felek i nas u cilju zaštite sebe i svoje djeci? Ne, al adhikar, zikr, dova i učenje Kur'ana i Kerima nema zabranu kod žene koja je u periodu hajda. Ne, je zabranjeno da klanja da posti. Ali spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, učenje Allahova govora, u periodu koji nekad zna trajati pet pa i više dana, znači žena ne znači da bude odvojena od objave. Na to pitanje imamo nekad različita mišljenja, ali osnovno ispravnije mišljenje kod uleme da žena u tom periodu uči Kur'an, spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, u dovi se obraća Allahu subhanahu a posebno kada je pitanje djete i zaštite djeteta, znači ona u tom periodu ima obavezu kada kod, kod djeteta da, al da zikr, jutrom i naveče kod djeteta da uči kako bi djete bilo zaštićeno od bića koje ne vidimo od džinskog svijeta.